O'zidan so'ng nabiy bo'lmagan zotga salovat salomlar bo'lsin. Asbahna va asbahal mulku lillahi robbil alamin. Allohumma إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده تانجي يتك بطن ملك عالم لر الله نكدر يا الله من سيندان شكرنين يخشلقنا يخشلقنا fathini, g'alaba yordamini, nurini, barakasini va hidoyatini tilayman. Sendan undagi va undan keyingi yomonlikdan panoh berishingni so'rayman. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Allohdan o'zga iloh yo'q. U yolg'iz, shiriksizdir. Mulk ham, hamd ham unikidir va u barcha narsaga qodir zot. Subhanallohi va bihamdihi adada khalqihi, va rido nafsihi va zinata arshihi va midada kalimatihi. Alloh barcha aybu nuqsonlardan pokdir. Allohga mahluqotlari adadicha, nafsining rizoligicha, arshining vaznicha va kalimalarining miqdoricha hamd bilan tasbihlar bo'lsin. Raditu billahi robba va bil islami dina Muhammadin sallallohu alayhi va sallam nabiyya. Allohni parvardigor deb, islomni din deb va Muhammad sallallohu alayhi va sallamni nabiy deb rozi bo'ldim. Endi navbatni jumadan jumagacha dasturiga beramiz. Marhamat. وهبت في الدنا منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا لتكتسح الضواغد اكتساحا ففي بغداد بغداد المعاني izzat va qudrat egasi ulug' Allohni poklaymiz. Mulk va malakut egasini poklaymiz. Butun maxluqotiga fano va yo'qlikni bitgan, o'zi esa o'lmas, barhayot zotni poklaymiz. O'z kitobi bilan dillarni munavvar etgan, uni mo'jaz lafz va mu'jizakor uslubda tushirgan Alloh azza va jallaga hamd va sanolar bo'lsin. Guvohlik beramizki, bir Allohdan o'zga barhaq ma'bud yo'q. U yolg'izdir, sherigi yo'qdir. Guvohlik beramizki, Muhammad sallallohu alayhi va sallam uning bandasi, payg'ambari, xalqlari orasidan tanlab olgan elchisi, halili, zulmatlarni yorituvchi chirog'idir. Alloh taolo u zotga va u zotning ahli va ashabiga ko'pdan ko'p salomlar yo'llasin. Assalomu alaykum Jundulloh Mujohidlar ovozi radiosining jumadan jumagacha dasturining tinglovchilari. Dasturimizning navbatdagi soniga xush kelibsiz. Assalomu alaykum ahli iymon, aka-uka, yoru birodarlar. Barchangizni ushbu Sayyidil ayyom juma kuningiz bilan muborakbod etamiz. Bugun Hijriy qamariy sanamiz bo'yicha 1434-yil 6-Robiyul avval. Milodiy hisobda 2013 yil 18 yanvar. Qaboil vaqti bilan soat 6:55. Dastur bitigi bo'yicha 420-raqam. Jumadan jumagacha dasturimizni ham 60-soniga yetib kelibmiz. Robbimizga cheksiz hamd va sanolar bo'lsin. Dasturimizni mana Usoma akamiz bilan men ya'ni Abdul Kabir birodarimiz ikkalamiz taqdim qilmoqdamiz. An Abi Hurayrata radhiyallohu anhu qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam الشهداء حمسة المطعون والمطبون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله رواه مسلم أبو هريرة رضي الله عنه دان Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shahidlar 5 ta, vabo kasali bilan o'lgan va qorni og'rib o'lgan va suvda cho'kib o'lgan va devor bosib o'lgan va Allohning yo'lida shahid bo'lganlar dedilar. An Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhuma qol قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد رواه البخاري Abdulloh عاص رضي الله عنه دان رسول الله صلى الله عليه وسلم كم molini himoya qilib o'lsa shahid dedilar. Jumadan jumagacha dasturimizda o'rin olgan mavzulardan An-Nasr tawala qisqa satrlarda النصر توالى والصرح تعالى النصر توالى والصرح تعالى Sahobalar hayotidan Uning oldida otasini so'kmanglar, chunki o'likni so'kish tirikka azor beradi. Mayitga esa yetib bormaydi. Muhammad Rasululloh Usmon G'ozi bilan suhbat. Hozir ham aytaman men. hozir ham pulla tayyor turgan bizga. Faqat hozir qo'l bersak, hozir bugun bombard to'xtaydi. Bizning ustimizga bo'layotgan bombard bugun to'xtaydi. To'palonlar, to'palonlar. Men qaysi til bilan bu yerni Pokiston deya? Vaholanki Pokiston favjilari men pokistonlikni qatl qilsa, bu hukumat meni na xalqim deb hisoblaydi va na millatim deb. Pokistonda nima gap? Ha, balli. Pokistondek musulmon mamlakatga albatta bir diniy ulamoni qo'yish kerak. Ana unga mujohidlar ham ergashadilar. Shahid Shayx Anwar Avloqi. The title of the talk is amran hiya lahu asbaba. Imom Ibn Asirning Al-Kamol nomli tarixiy kitobida shunday yozadi. Yahudiler haqidagi mavzu davomi. Yahudiler o'zlarini haq toifa qilib ko'rsatishga urinishlarida faqat Tur tog'iga nisbatlanish bilangina cheklanib qolmaganlar. Imron Husayn ma'ruzasining davomida Dawan Malay Masjid I thought the masjid was the house of Allah. Has it changed? Shuning uchun mazhablar jangini to'xtatinglar. Bu salafiy masjid, mana bu sunniy masjid, Shuningdek, mintaqa va jahon xabarlari. عاد بالمجد لنا إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا إنه إسلامنا عاد Ikrima ibn Abu Jahl Birozdan so'ng bu yerga mo'min muhojir Ikrima keladi. Uning oldida otasini so'kmanglar, chunki o'likni so'kish tirikka azor beradi. Mayitga esa yetib bormaydi. muhammad rasululloh sallallohu alayhi sallam. xush kelibsiz muhojir chavandoz payg'ambar janoblari ikrimani shu so'zlar bilan qarshi olgandilar quraysh qabilasining eng obro'li va badavlat xonadonidan bo'lib rahmat payg'ambari hidoyat va haq da'vatini oshkora boshlagan paytda yoshi 30 ni qoralab qolgandi Makkadagi ko'zga ko'ringan zodagonlarning farzandlari Sa'd ibn Abu Waqqas, Mus'ab ibn Umayr va boshqa yuqori mavqeli yoshlar qatori uning ham iymonga kelishi uchun barcha omillar mavjud edi. Agar otasi bo'lmaganida, ehtimol ish biz kutganday bo'larmidi? Farzandini haqdan to'suvchi ota kim deb o'ylaysiz? U Makkadagi eng katta zolim shirk bayrog'ining tug'dori Alloh taolo tarafidan mu'minlarning sodiqligi sinalganida o'zining qiynoq qistovlari, hiyla nayranglari bilan bu imtihonda faol ishtirok etgan Abu Jahldir. O'shanda mu'minlar iymonlarida mustahkam turib, imtihondan yorug' yuz bilan o'tgandilar. Otaning kimligini bilib oldingiz. Endi farzand bilan tanishing. u qurayshning mashhur chavandozlaridan va dong'i ketgan bahodirlardan biri ikrima ibn abu jahl mahzumiydir ikrima ibn abu jahl otasining hukmiga ergashib muhammad alayhi salomga dushmanlarcha munosabatda bo'ldi allohning rasuliga qattiq adovat qildi ashobi ikromlarga ko'p aziyatlar yetkazdi islom va musulmonlarga nisbatan tajovuzkorligi bilan otasini nihoyatda quvontirdi badr kuni shirk ma'rakasining boshida turgan ota lot va uzzo nomiga qasamki Makkaga faqat Muhammadni yengachgina qaytamiz, ammo qaytishdan oldin g'alabani nishonlab, Badrda 3 kun bazm uyushtiramiz, tuyalar so'yamiz, sharob xo'rlik, kayfi safo qilamiz, qo'shiqchi ayollarni kuylatib, raqqosalarni o'ynatamiz, deb qasam ichdi. Bu urushda Ikrima uning o'ng qo'li bo'ldi. Lot va Uzzo esa Abu Jahlning duolarini ijobat etishmadi. Chunki ular hech narsani eshitmaydilar. Jangda mushriklarga yordam berishmadi. Negaki ular ojizdirlar. Mushrik boshi shu jangda halok bo'ldi. O'g'li Karima uning qonga belanib yotganini, inqillab-sinqillab it azobida joni uzilganini o'z ko'zi bilan ko'rdi. Biroq bugungi mag'lubiyat uni jasadni olib ketib, Makkada dafn etish imkoniyatidan mahrum qildi. jonlarini asrash maqsadida tumtaraqay qochgan mushriklar Quraysh sayyidining jussasini Badrda qoldirib ketishdi. Musulmonlar uni ko'pgina maqtullar qatori Qalib qudug'iga tashlab, ustidan tuproq tortishdi. Shu kundan e'tiboran Ikrima ibn Abu Jahlning islomga munosabati keskin o'zgardi. Ilgariga adovati otasiga ko'r-ko'rona ergashishi tufayli bo'lsa, endi uning yuragi musulmonlardan o'ch olish istagi bilan ura boshladi. Shuning uchun Ikrima o'ziga o'xshagan bir qancha alamzadalar bilan mushriklar qalbida Muhammad alayhi salomga bo'lgan adovat olovini kuchaytirishga intilib, Badrda talofat chekkan kishilarni qasosga undadi. Natijada Uhud jangi ro'y berdi. Ikrima bu jangga birinchilar qatori chiqdi. Badrda yaqinlardan ayrilgan motam saro ayollar saflarining orqasida erlarning shijoatini qo'zg'atib, daf chalib turish, bironta askar qochishni xayoliga keltirsa, dalda bo'lish uchun Uhudga otlanishdi. Ularning orasida Ikrimaning xotini Ummu Hakim ham bor edi. Quraysh lashkarining o'ng qanotiga Xolid ibn Valid, chap qanotiga Ikrima ibn Abu Jahl bosh bo'ldi. Asosan shu ikki sarkardaning xizmatlari bilan mushriklar zafar quchib, Muhammad alayhissalom va ashabi kiromlardan ustun keldilar. Quraysh sardori Abu Sufyon to'la qoniqish hissi bilan bu Badr evaziga deb qo'ydi. Handaq urushida mushriklar Madinani bir necha kun qamalda tutib turishdi. Hech qanday harakatsiz, faqat kutishdan zerikkan Ikrimaning sabr kosasi to'lib ketdi. xandaqning torroq joyini topdi-da, otini sakratib musulmonlar tarafiga o'tib oldi. Unga bir necha otliq ergashdi. Ulardan Amr ibn Abduvud Omiri o'z jur'atining qurboni bo'ldi. Ammo Ikrima esa zo'rg'a qochib qutuldi. Makka fathi kuni Qurayshliklar Muhammad alayhi assalomga qarshi turishga qurblari yetmasligini anglab, musulmonlar yo'lini bo'shatib qo'yishdi. To'g'risini aytganda, ularning bu qarorni qabul qilishlariga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning e'lonlari ham sabab bo'ldi. U kishi sarkardalarga Makka ahliga tegmang, illo qurol ko'tarib chiqqanlarga nisbatan yaroq ishlating deya buyruq berdilar. Lekin Ikrima ibn Abu Jahl o'zining bir necha sherigi bilan Quraysh qaroriga qarshi chiqdi va ulkan qo'shinning yo'liga g'ov bo'lishga intildi. sanoqli daqiqalar davom etgan kichik to'qnashuvda Xolid ibn Valid ularning surobini to'g'irlab qo'ydi. Qochgani qochib, qolgani yer tishladi. Otaning chopqirligi evaziga jon saqlab qolganlardan biri Akrima edi. Shunda Akrima hamma narsani boy berganini tushundi. O'sib ulg'aygan shahri Makka musulmonlarga bo'ysundi. Rasululloh sallallohu alayhi sallam Qurayshliklarning jamiki adovatlarini bag'ri kenglik bilan af etdilar. Ammo bir necha kishini nomma-nom sanab, ularni Ka'baning pardalar ostida topsalar ham qatl qilishga buyurdilar. O'limga mahkumlar ro'yxatining eng avvalida Ikrima ibn Abu Jahl turardi. Shuning uchun u Makkadan maxfiy tarzda chiqdi da, tinchroq boshpana istab Yaman tarafga yo'l oldi. Ikrimaning ayoli Ummu Hakim Abu Sufyonning xotini Hind bint Utba boshchiligidagi xotin xalajilar bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bay'at qilish uchun bordi. Payg'ambar alayhi salomning huzurlarida ikki zavjay muboraklari, qizlari Fatima va Bani Abdul Muttalib ayollari o'tirishardi. Niqob taqib olgan Hind Rasululloh o'zi uchun tanlagan dinni izhor qilgan Allohga hamdlar bo'lsin. Men sizga qarindosh ekanligimizni eslatib, muruvvat ko'rsatishingizni iltimos qilaman. Men Allohning yakka ilohligiga iymon keltiruvchi va sizning haq rasul ekaningizni tasdiqlovchi ayolman, dedi. So'ng niqobini yechib o'zini tanitdi. Hind bint Utba. Xush ko'rdik, dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Rasululloh so'zida davom etdi Hind. Ilgari yer yuzidagi uylar ichida eng xarobasi sizning uyingiz bo'lishini istardim. Endi esa eng aziz uy sizniki bo'lishini xohlayman. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hali iymoning bundan ham ziyoda bo'ladi deb qo'ydilar. So'ng Ummu Hakim o'rnidan turdi. Islomni izhor etib iltimos qildi. Rasululloh Ikrima qatl qilishingizdan qo'rqib Yaman tarafga qochib ketdi. Unga omonlik bering. Alloh sizga omonlik bersin. Payg'ambar alayhissalom u omondir dedilar. Ummu Hakim rumlik g'ulomini hamrohlikka olib, darhol yo'lga tushdi. Cho'lning ichiga kirganlarida g'ulom sohibasini yo'ldan ozdirmoqchi bo'ldi. Ayol yolg'ondakan va'dalar bilan uni umidlantirib, arablarning bir mahallasiga yetganlarida ulardan yordam so'radi. Ular g'ulomni bog'lab qamab qo'yishdi. Ayol erini qidira qidira oxiri Tihoma mintaqasida Qizil dengiz sohilida uchratdi. Ikrima bir musulmon kemachidan dengizning narigi qirg'og'iga o'tkazib qo'yishni iltimos qildi. Ixlos qil, o'tkazib qo'yaman, derdi kemachi. Qanday ixlos qilay? Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh degan. O'zim shuni aytishdan qochib yuribman-ku. Ularning tortishuvi tugamasdan yetib kelgan Ummu Hakim Ikrimaga qarata: "Ey amakimning o'g'li, men eng yaxshi, eng afzal, eng oliy janob insonning oldidan kelyapman. Muhammad ibn Abdullohning oldilaridan kelyapman. Men u kishidan siz uchun omonlik so'radim. U kishi sizga omonlik berdilar." dedi. "Sen u bilan gaplashdingmi?" so'radi Ikrima. "Ha, gaplashdim. U kishi sizga omonlik berdilar." Ayol shu gapni takrorlay takrorlay axiri erini qaytishga ko'ndirdi. Yo'l yo'lakay rumlik g'ulomining qilmishini aytib berdi. Ikrima islomga kirmay turib o'sha mahalladan o'tayotganlarida g'ulomni o'ldirdi. Ular Makka ga yaqinlashganlarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ashablariga dedilar: Bir ozdan so'ng Bu yerga mo'min muhojir Ikrima ibn Abu Jahl keladi. Uning oldida otasini so'kmanglar, chunki o'likni so'kish tirikka azor beradi, mayitga esa yetib bormaydi. Dar haqiqat ko'p o'tmay Ikrima ayoli bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning majlislariga kirib keldi. Payg'ambar alayhissalom azbaroy xursandliklardan ridolarini ham kiymay istiqboliga chiqdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam joylarga o'tirgach, Ikrima so'radi: "Ey Muhammad, Ummu Hakimning aytishicha, siz menga omonlik berganmisiz?" "Shunday, sen omonsan", dedilar u kishi. "Siz nimaga chaqirasiz, ey Muhammad?" yana so'radi Ikrima. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Allohdan o'zga iloh yo'q. va Muhammad Allohning bandasi ham elchisi deb guvohlik berishga, namozni doimo mukammal o'qishga, zakotni o'z vaqtida o'tashga chaqiraman deb islomning barcha rukunlarini sanab o'tdilar. Xudo haqqi, siz chaqirayotgan yo'lingiz butkul haq, buyurayotgan narsalaringizning bari yaxshilik. Siz bu da'vatni boshlamasdan turib ham oramizdagi eng sodiq va oliy janob kishi edingiz, dedi Kirima. va qo'lini cho'zib iymonini e'lon qildi. Guvohlik beramanki, Allohdan o'zga iloh yo'q va siz Allohning haq elchisisiz. So'ng dedi: Rasululloh, menga eng yaxshi kalimani o'rgatib qo'ying. Sen uni hozirgina aytding dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh. Ikrima so'radi. Yana nima dey? Allohni va shu yerda hozir bo'lganlarning guvohligida aytamanki, men muhojir, mujohid musulmonman degan o'rgatdilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Ikrima hozirgina o'rgangan so'zlarni baralla aytdi. Shunda payg'ambar assalom dedilar: "Bugun mendan nima so'roving bo'lsa, so'ra. Qo'limdan kelsa albatta beraman. sizga nisbatan qilgan jumla adovatlarim, sha'ningizga aytgan barcha noma'qul gaplarim uchun Allohdan mag'firat so'rab bering, iltimos qildi musulmon. Parvardigoro, uning menga nisbatan qilgan barcha adovatlarini, sen yoqqan nurni o'chirish yo'lidagi barcha xatti-harakatlarini, sha'nimga aytgan oshkor va maxfi noo'rin gaplarini kechir. Ikrimaning yuzi quvonchdan porlab ketdi. Rasululloh Men ilgari odamlarni Allohning yo'lidan to'sish uchun qilib yurgan nafaqamni ikki barobar oshirib, Allohning yo'lida sarflashga, islomga qarshi kurashni tashlab, butun kuch g'ayratimni, mol va dunyomni islom yo'lidagi kurashga safarbar etishga qasam ichaman. Shu kundan e'tiboran da'vatchilar safiga jang jadallarda dong chiqargan pahlavon, kechalari namozda qoyim, kunduzlari ro'zador soyim, masjidlarda Allohning kitobini muhabbat bilan o'quvchi inson qo'shildi. U ko'pincha tilovat asnosida mushafni yuziga bosar va Robbimning kitobi, Robbimning kalomi derdi. Ko'zlari esa jiqqa yosh bo'lardi. Ikrima Allohning elchisiga bergan va'dasiga sodiq turdi. Islomga kirganidan keyin hamma jihodlarda ishtirok etdi. Barcha jangovar safarlarda qatnashdi. tashna odam jazirama issiqda muzdek suvga qanchalik oshiqsa, Ikrima ham Yarmuk g'azotiga shunday ishtiyoq bilan chiqdi. Musulmonlarning ahvoli tang bo'lib turgan bir paytda otidan sakrab tushdi. Qilichining qinini sindirib, rumliklar qo'shinining ichiga kirib ketdi. Buni ko'rgan Xolid ibn Valid Ey Ikrima, bunday qilma orqangga qayt, sening o'liming musulmonlar uchun katta talofat bo'ladi, deb qichqirdi. Meni o'z holimga qo'y, Xolid, Sen Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning peshqadam sahobalaridansan, ammo men otam bilan u zotga nisbatan ko'p dushmanliklar qilganman. Mana bugun ilgarigi gunohlarimni yuvish fursati keldi. Men bir necha jangda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga qarshi urushganman. Endi kelib-kelib rumliklardan qochamanmi? Bu hech qachon bo'lmaydi. Nara tortdi Ikrima. So'ng musulmonlarga qarata xitob qildi. Kim to urushishga bayat beradi? ikrimani amakisi Xoris ibn Hishom, Zirar ibn Azvar va yana 400 musulmon bay'at qildilar. Ular Xolid radhiyallohu anhu ning lashkarboshi uchun o'rnatilgan qarorgohini mudofaa etib, yopirilib kelayotgan dushmanni surib tashlashdi. Musulmonlarga navbatdagi g'alabani keltirgan Yarmuk ma'rakasi nihoyasiga yetganda, jang maydonida og'ir jarohatlangan 3 ta mujohid yotardi. Ular Xoris ibn Hisham, Ayosh ibn Abu Robi'a va Ikrima ibn Abu Jahllar edi. Tomog'i qaqrab ketgan Xoris bazor pichirlab suv so'rardi. Unga suv uzatganlarda tashnalikdan tili tanglayiga yopishib qolgan Ikrimaga ko'zi tushib, unga beringlar dedi. Ikrima ham suvni olmasdan sal nariroqda chanqab, lablari quruqshagan Ayoshga ishora qildi. Ayosh uzatilgan suvni ichishga ulgurmay dunyodan ko'z yumdi. Avvalgi ikki mujohid ham chanqoqlarini qondira olmay birodarlarining ketidan dorul Baqoga ravona bo'lishdi. Alloh ularning baridan rozi bo'lsin. Ularga bir qultum ichgandan so'ng tashnalik nimaligini mutlaqo bilmaydigan Havzi Kavsar suvidan ato qilsin. Firdavs jannati bog'larida rohatlanmoqlikni nasib etsin. Navbat kechki dasturlarimizdan olingan Haftanomaga Juma Ustozlar dars qildilar ilm amonat bilib bizlarga yetkazilar bizlarin qurbon qilib Ulardan koinoti yerni kim yaratgan deb so'rasangiz, mana Qur'oni Karimda nechchi joyda keladi Alloh deb javob berishardi. Ular sig'inayotgan butlari olamdagi biror narsani yaratmagan ekanligiga ishonishardi lekin ular nima uchun bu butlarga o'zinglarning peshvoiylarga sig'inasizlar ular haromni halol qilib bersa qabul qilasizlar halolni harom desa qabul qilasizlar deyilsa biz bularni Alloh bilan o'zimiz o'rtamizga shafi qilib o'rtada vositachi qilamiz deb javob berishardi shu amallari uchun mushrik bo'lishdi shu amallari uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallam yigirma uch yil kurashdilar xulafolar shular bilan kurashdilar ollohni inkor qilgan kofir keyin chiqdi bunday ollohni inkor qiladigan kofir yo'q edi ollohga sharik qiladigan mushriklar bor edi rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu mushriklar bilan jang qildilar shanba shanba dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar Muhammad alayhisolamni Makkadan to Makka fathigacha bo'lgan davrdagi 21 yil mobaynidagi boshlarga kelgan og'ir kunlarda Makkadagi ozorlarda Merojga chiqqan kechalarida qizlarni o'zgartirishlikda va g'alaba mag'lubiyatning kelishida mana bunday ahzob kundagi qattiq sinovlarda mo'minlarni sarasi saraga puchani puchakka chiqqan sarasi sarakka saraga chiqqandi puchani puchakka chiqqan chunki tilni uchidagi da'vo hali qilaveradi lekin mana bunday shiddatli kun kelgan vaqtida keyin insonlarni kim kim ekanligi bilinib qoladi. Badr kunida Alloh taolo g'alaba bilan payg'ambar alayhisolamni sinadi. Uhud kunida mag'lubiyat bilan sinadi. yakshanba jurnalni son ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni son ko'p sonli bu yozuvlar ichida eng avvalgisi va ulug'idir Muhammad sallallohu alayhi va sallam dedilar alloh subhanahu va taolo 7 qavat osmon va 7 qavat yerni yaratishidan 50 ming yil ilgari barcha mahluqotlar taqdirini yozib qo'ydi. Mana shu paytda Alloh subhanahu va taolaning arshi suv ustida edi. Imom Muslim rivoyati. Haqiqatda islom Hindistonga oydin mash'ala olib kelgan edi. U sababli eski madaniyatlar tanazzul va tubanlikka og'ib ketayotgan bir davrda kishilar hayotini qamrab olgan zulmatlar ko'tarildi. Oliy maqsadlar mafkuraviy aqidalarga aylandi. Islom boshqa qit'alarda bo'lgani kabi siyosat maydonidan ko'ra tafakkur olamida keng qamrovli va buyukroq g'alabalarni qo'lga kiritdi. Oradan vallohu alam 10 kundan keyin tinov ma'lumot keldi. Shu Haybar tarafdagilar bilan Urugzayda Daburi mintaqasining e, mujohidlari odamlari gaplashgan ekan. Shunda ana ma'lumot kelgan ekan, 25 ta fovj yo'lgan ekan. O'zini vertolyotida bo'lmasam ko'ruvchi josus bor, navodga beradigani bor, ko'rib turib keyin navodga beradigan bo'lib turib ham Alloh ko'r qilgan ekan. Ikkita vertolyotda o'zlarini urib tashladi. Shunaqa voqealar ham bo'lib turar ekan Sangallarda. dushanba g'aflat uyqusinda qolding uyg'on endi ey musulmon qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon ba'zi xalifalar ikkita o'g'ilga va bir nechta o'g'illarga tartib bilan xilofatini meros qilib yozib ketar edi. Misol uchun Abdul Malik bin Marwan bin Hakam mana shunday qildi. Walid bin Abdul Malik so'ngra Sulaymon bin Abdul Malik, so'ngra Yazid bin Abdul Malik, so'ngra Hishom bin Abdul Malik. Sulaymon va Hishomning o'rtasida Allohning rahmati bo'lib, Umar bin Abdul Aziz rahimahulloh kelib qoldilar. Umar bin Abdul Aziz rahimahulloh bularning o'rtasida kelib qoldilar. Nomdan ham bilib turibsizlar, Umar bin Abdul Malik emas-ku? Umar bin Abdul Aziz. Abdul Aziz va Abdul Malik aka-uka bo'ladi. Mana bu yerda faqat o'rtada boshqa begona odam kirdi. Begona ya'ni o'g'li bo'lmagan odam kirdi. Jiyoni kirdi. Abdulmalik bin Marvonning o'g'li emasda Umar bin Abdulaziz. Umar bin Abdulaziz rahimahulloh Abdulaziz bin Marvonning o'g'li. Abdulaziz bin Marvon Abdulmalik bin Marvonning ukasi bo'ladi. Seyshanba. taqvoing qaydadir iymoning qayda olisdan qo'rqitgan haybating qayda Xullas u o'ta xatarli va qaltis o'rinda turar edi. Biroq Komil Muhammad Ayyubi rahimahulloh nasroniy elchi qissiz Yaqubiyni qo'lga oldi va qatl etib tashladi. Amir Komil Muhammad elchiga o'lim yo'q, qabilidagi qoidaga xilof ish qilishi bilan musulmonlarning qalblarini o'zining temir tirnog'i bilan timdalayotgan qasos o'tini oz bo'lsa-da tin oldirish uchun Hulaguga ochiqdan ochiq urush e'lon qilgan edi. Qissis, ya'ni nasroniylarning popi Yoqubiyning o'ldirilishi Hulaguning taslim bo'l degan buyrug'iga ravshan javob edi. Hulagu Shomga Amir Komil Muhammad ishini bitirmasdan kira olmasligiga ko'zi yetib, bu ishga boshini qotara boshladi. chorshanba ilmdir bu har bir oyat ilmdir bu har bir hadis birodarlar islomiy jamoat jihodiy guruh degani biz yaxshi tushunib olishimiz kerak bu islomiy jamoatga porlab kelib, porlab ketadigan bu kattarxona emas bu. Jihodiy jamoat degani bu nizom degani, islomiy armiya degani bu. Kofirning ustiga borib turib, buni o'ldiradigan bu islomiy armiya bu. Ertaga biz kofirga shunday zarba berishligimiz kerak. Hattoki Muhammad alayhissalomning davrlarida Muhammad alayhissalomni da'vatlarini qabul qilmaganda u kishining ashablari dushmanning ustiga bostirib borib kuch bilan olib qo'ydi. Shuning uchun birodarlarimizga biz nasihat qilamizki, mana bu jihad maydoni imtihon maydoni. Ba'zi bir birodarlarimiz ketib qolsa, biz birodarlar bunga xafa bo'lmaylik. Falonchi kishi jamoatdan chiqib ketibdi desa bunga xafa bo'lmaylik. Bu imtihon maydoni. Bu maydonda Alloh subhanahu va taolo o'zi ushlab qolgan insonlarga turadi. payshanba Jurnalni nomni son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli Jurnalni nomni son qilingan ko'p sonli mana shu hadisning mazmunini ta'kidlagan holda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Buxoriy rivoyatlarida amallar faqat oxiriga qarab e'tiborga olinadi edilar Chunki aksar odamlar butun umrlarini ma'siyat, zalolat, fasod va kufrda o'tkazadi, so'ng umrining oxirgi vaqtlarini iymon va amali solihda o'tkazadi yoki shuning aksi. Shuningdek, ularning tayyorgarliklari mukammal va kuchlari to'kis bo'lishi temirga temirdek balki undanda baquvvatroq bo'lishlari shamolga qarshi bo'ron bo'lib beradigan kufr va kufr ahlini kuchlari yetadigan va qo'llari yetadigan barcha narsa bilan qarshi oladigan bo'lishlari o'sha davrda insoniyat kashf etgan va ilm erishgan barcha narsani qurol yaroqlar jihozlar va harbiy iste'dodlar kabi yangiliklarni ishga solishlari kerak. Qoldimda sherigim boshi laboyiga tegib, ozgina shikast yedi. U hali bosh qattiq og'riganidan oh-voy qilib nima edi. binjodan ansor birodarlar tushdida. Jang vaqti, boshqa hech kim yo'q, mujohidlar ular ham. Tushdida tushib, dedi, meni ko'rdi, darhol tushunishdi bu yangi muhojirligimni, bilishdi, tilam bilmayman. yonimdagi shu boshini laboyga urgan birodarimizni binjoga solishdida boshqa binjoga yetib keldi darhol muhobarada chaqirishdi uni ham buksirga olib ket man o'zim qoldim في بغداد بغداد المعاني رجال طوقوا الدنيا كفافا وفي الأنبار يوم الروع أسد أسد ببذل الروح ما كانوا شحافا jumadan jumagacha dasturimizni 60-soni davom etadi. Sening qo'ygan har qadaming ibodat, Robbing bilan boshlagansan tijorat, tiklaguncha shul islomiy imorat, murtadlarga shafqat qilma mujohid. Mushriklarni qiynamoqda bir savol, soning oz u qudratinga qoldi lol. G'alabang ham yaqin qoldi ehtimol. Bu dunyoda rohat qilma mujohid. Senda qancha sahobalar xulqi bor, yuragingda zarracha yo'qdir g'ubor. Mushriklarni qoldirmay qirib yubor, istihzoga toqat qilma mujohid. Jangda yurib, rijollarga kengashib, Jumaboyga tohirlarga ergashib, qolma faqat yahudlarga engashib, mishmishlarga diqqat qilma mujohid. Yetar endi bunday maraz to'xtasin. Ko'rdik qancha mu'minlarning soxtasin. Mayli ular o'z qadrini toptasin. Pastkashlarni izzat qilma mujohid. Xurosonni aylantirgin Uhudga urg'u berib qalbingdagi Zuhudga o'zbeklar ham xizmat qilar yahudga, sen kufrga xizmat qilma mujohid. Ey Abdulloh, hijratingda xizmating, ansorlarda turur sening izzating, endi faqat jannatdadir lazzating. Mayli bir kun lazzat qilma mujohid. Keling Usoma aka, juma dasturimizni davom ettiraylik. o'tgan juma mobaynida harakatimizning ijroviy shurosi bo'lib o'tdi. Jumladan mas'ullardan o'tgan yil hisobotlari ham olingan. Fursatdan foydalanib, birodarimiz Nusratulloh amirimiz Usmon G'oziydan olgan suhbatni e'tiboringizga havola qilamiz. Assalomu alaykum Usmon aka. vaalaykum jundullo ijodiy studiyasi xodimlari ko'pdan beri jamoatimiz haqida internet va qo'ng'iroqlar orqali berilayotgan savollarga siz bilan uchrashib e, javob olishlik maqsadimiz bor edi e, shuningdek yana dunyodagi musulmonlar orasida bo'layotgan e, keskin o'zgarishlar va o'zbekiston islomiy harakatining hozirgi kunda tutgan o'rni holatidan shaxsan o'zingizdan bilishlik maqsadida bu uchrashuvni o'tkazishga bel bog'ladik dardlarimni gaplarimni kim mana hafta davomida sho'roni yig'ib o'tgan yili e, xulosalari haqida hisobotlar olgan ekansiz shunga biz ham radioyimizning jumadan jumagacha dasturimizni boshlaganimizdan buyon 60 soniga yetib kelganimiz uchun xos to'xtalayotgan edik. Garchi harakatimiz faoliyatlari haqidagi bir yillik xulosani ba'zi sabablarga ko'ra vaqtida ololmay qolgandik, e, bugun yaxshi bir fursat bo'lib turibdi. Shuning uchun jamoatimizni tashqi va ichki siyosatida bo'lsin, erishgan natijasi bo'lsin yoki yo'l qo'yilgan kamchiliklarimi, xullas biz uchun mana shu 60-juma orasidagi o'zgarishlar haqida ba'zi ma'lumotlarni berib o'tsangiz. bismillahi rohmanir rohim alhamdulillah robbil alamin رب aqibatul muttaqin للمتقين vassalam ala rasuli karim الكريم assalomu alaykum va rahmatulloh mana oxirgi bir yilda alhamdulillah jamoatimiz o'zbekiston islomiy harakati o'zini o'sha tanlagan hadafi o'zini olib borayotgan ishidan hech ham chetga burilmasdan ya'ni o'zini jihodiy faoliyatini va islomiy faoliyatlarni olib ketayotgan alhamdulillah mana agar oxirgi bir yilda qilingan faoliyatlarni hisoblab o'tadigan bo'lsak mana sal kechroq bo'lsa-da Muharramdan yo'g'iga qilingan ishlar ro'yxatini oldik. Siz uchun 60 ta juma ichidagi hisoblar desangiz ham bo'ladi. Xo'p, avvalo mana o'zlaringizdagi faoliyat. Radio ishga tushib juma dasturlaringiz ham 60 taga yetgani. Bundan tashqari tonggi va kechki eshittirishlar bular ham 830 taga yetib qolibdi. Targ'ibotdan chiqqan filmlar esa 21 ta bo'libdi shu oxirgi 1 yilda, ya'ni 1433-yil. Endi jihodiy amaliyotlarimizga to'xtaladigan bo'lsam, Muharram oyidan buyog'iga Afg'oniston va Pokistondagi umumiy amaliyotlarimiz hisobi 138 ta bo'lgan. Albatta, ular ichida biz ba'zi sabablarga ko'ra e'lon qilmaganlarimiz ham bor. Ha, jamoatimizning ba'zi amaliyotlari gazeta va radio orqali e'lon qilinmaydi. Xo'p, hujum va kamin olishlarimiz 55 ta bo'lgan. Dushmanni bizga bo'lgan hujumi esa qarib 30 ta, jami 7 ta fidoy amaliyot qilganmiz. Xo'p, shu oxirgi yilda alhamdulillah kufrni boshliqlaridan 8 tasini o'ldirishga Alloh taolo muvaffaq qildi bizni. Alhamdulillah. Allohga hamd sano bo'lsin. Kofirlardan murtadlar 1.5 ming atrofida bo'lsa, bundan tashqari NATO kuchlaridan 86 tasi o'ldirilgan, alhamdulillah. Bu muddat ichida yangi qo'shilgan umumiy mujohidlarimizdan qariyb 550 kishiga harbiy ta'lim berildi. Shulardan 100 tasiga maxsus, ya'ni xos ta'lim ham berildi. Shahidlarimiz to'g'risida ham hisobotlar bormi? Ha, albatta. O'tgan yili bergan shahidlarimiz soni bugungacha 139 ta bo'ldi. Alloh taolo shahidlarimiz shahodatini qabul qilsin va asrlarimiz ham bor. Alloh taolo o'zi najot bersin. 69 ta birodarlarimiz Asirlarimizga Alloh taolo o'zi yordam bersin. Va yaradorlarimiz ham bor. Og'ir, yengil. Alloh taolo o'z shifoyi komil bersin. 9 ta yaradorimiz bor. Lekin alhamdulillah mana Hijrat diyorida saflarimizga kelib qo'shilayotgan muhojirlardan tashqari yana ichlarimizda to'ylar bo'lib turibdi. O'tgan 1 yil davomida 15 ta birodar, oilador birodarlarimiz safiga qo'shildi. Hammaga ma'lum ikkita madrasamiz bor. xos hofizi Qur'onlar madrasamizda bu yil, ya'ni o'tgan yili madrasa toliblarimizdan 10 kishi hofizi Qur'on bo'lishdi. Alhamdulillah. Va yana 10 tadan oshiq bolalar uchun turli darsli kitoblar chop qilindi. Alhamdulillah. Xo'p, yana ko'pchiligimiz uchun qiziq bo'lgan savollardan hijratga kelayotganlar hozirda ko'paymoqdami yoki kamayganmi avvalga nisbatan? Xo'p, kofirlarni qanchalik mujohidlar yo'llarini yopishiga qaramasdan bunga albatta yo'ldagi shaytonlar ham hisoblasak bo'ladi. Qarshiliklar juda ko'p. Qarshiliklar juda ko'p bo'lishiga qaramasdan birodarlarimiz Allohga tavakkul qilgan holatda yo'lga chiqayotganlari uchun ularga Robbimizni o'zi yordam beryapti. Lekin qanchalik desam ekan, hijratga va jihodga tayyor bo'lgan, kelaman deb bizdan yo'l yo'riq va yordam so'rab yuzlab va minglab birodarlar tayyor bo'lib kutib turgan. Qaysi birodarni qaramay faqat qanday kelish va safga qo'shilish g'amida. Mana kofirlar erkinlik haqida ko'p gapirishadi. Islomda erkinlik tushunchasi va jamoatda mujohidlar qay darajada erkinlikka ega? Xo'p. Biz musulmon birodarlarni mutlaq erkinlikka chaqirmaganmiz. Salaf solihlarimizni ham shiori Bizning maqsadimiz odamlarni odamlarga bo'lgan qullikdan Allohga qullik qilishga olib chiqishdan iborat edi. Bugungi demokratiya esa havoga, ya'ni o'z nafsi xohishiga qullik qilish deganidir. Shuning uchun aytamizki, insonlarning hammasi quldir. Faqat kimga va nimaga qul bo'lishda farq qiladi xolos. Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Ya'ni Alloh taolo jinlar va insonlar toifasini faqatgina o'zimga ibodat qilishlari uchun yaratdim dedi. Alloh ya'ni faqat menga qul bo'lishlaringiz kerak deyapti. Biz ham qulmiz, faqat Robbimizga qullik qilamiz. Ozodligimiz mahluqlarga qul bo'lishdan ozodmiz xolos. Shuning uchun Allohga qul bo'lishni o'z shart-sharoitlari bor. Buni shariat deb ataladi. qisqa so'z bilan ifodalasak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam men ham sizlarni Alloh meni buyurgan 5 narsaga buyuraman dedilar. Bu jamoatga, quloq solishga, itoatga, hijrat va jihodga. Mana shu 5 ta ibodat bugun ummat mahrum bo'lgan juda muhim ibodatlardan hisoblanadi. Qani mana shu hadisdan qanday ozodlikni tushunish mumkin? Alhamdulillah biz Rasululloh aleyhi alayhi vasallamning mana shu 5 ta buyruqlariga doimiy ravishda amal qilib kelganmiz, qilyapmiz va inshaalloh kelajakda ham xuddi shunday bo'ladi. Javobingizga yana ham aniqlik kiritsangiz. Xo'p, masalan, tasavvur qiling. Biz bilan jang qilayotgan kofirlarning armiyasida ozodlik degan narsa bormi? Vaholanki, demokratiya yu ozodlik deb odamlarni laqillatayotgan kofirlar o'z armiyasiga demokratiyani D harfini ham yaqinlashtirmaydi. Nimaga? Chunki bu barcha nizomni buzib tashlaydi. Agar bu hukumatlar armiyalarida bir kun demokratiya bo'lsa, tizim ishdan chiqadi. Lekin biz armiyachalik nizom qila olmaymiz va mujohidlarimizni ham o'z holiga erkin tashlab qo'ya olmaymiz. Imkon qadar tartib nizom bilan shariatga muvofiq holda faoliyatimizni davom ettiramiz inshaalloh. Lekin qo'rquv va tahdid bilan jamoatni ushlab, boshqarib, jihod qilib bo'lmaydi. Jangga yaroqsiz mujohidlar harakatimiz safida bormi va ularga qanday muomala qilinadi? Xo'p, alhamdulillah, bor. Har kimni toqatiga yarasha va uni imkoniyatiga yarasha xizmat olishga harakat qilamiz. Shuni ham aytishimiz kerakki, harakatimiz boshqa jihodiy jamoatlardan farq qiladigan o'rni ham safimizda zaif va zaifalarni ko'pligi bilan bo'lsa kerak. Chunki safimizda keksa otaxonlarimiz, qariya onaxonlarimiz ko'plab shahidlardan qolgan bevalar va yetimlarimizdan tashqari jangga yaroqli bo'lish yo'lda tursin, o'zlarini hojatlarini eplay olmaydigan bemorlarimiz va nogironlarimiz ham bor. Shularni xizmatlari ham bizni zimmamizdagi vojibotlarimizdandir. Shularga xizmat qilishlik bilan biz nusratlanamiz va rizq qilamiz inshaalloh. Inshaalloh. Shu sababdan jihodga yaramayman deb hijratdan qolishlik to'g'ri emas. Yuqorida aytganimdek, mana shunaqa aka-uka opa-singillarimiz jihodiy jamoa safida bo'lib, qo'llaridan kelgan xizmatlarni qilishlari kerak bo'ladi. Demak, bu maydonlarga jangga yaramaydigan kishilar ham hijrat qilsa bo'lar ekanda. Ha, albatta, bu hijrat diyori degani faqat jangdan iborat degani emas. Allohni diniga qo'lidan qanday xizmat kelsa, bemalol hijrat qilib, shu jihodiy jamoatlarga qo'shilib, qo'lidan kelgan Allohning dinini oliy qilish uchun xizmatlarini qilsin. Xullas, bu qo'rquv tabiiy, lekin qo'rqayotgan kishilar qo'rqmasalar ham bo'ladi. Hamma uchun toqatlari yetadigan darajada xizmat bor inshaalloh. Alloh subhanahu va taolo toqatdan oshiqcha narsani yuklamaydi inshaalloh. O'zbekiston islomiy harakatidan chiqib tashlab ketadiganlar haqida nima deysiz? Va ular nima sababdan jamoatdan ketishyapti? Ya'ni jamoatni tashlab ketishyapti. Aslan O'zbekiston islomiy harakatidan chiqib ketishyapti degan gap to'g'ri emas chunki faqat O'zbekiston islomiy harakatini tashlab emas, mintaqadagi katta kichik jamoatlarni tashlab chiqib ketish bo'lyapti. Lekin jamoatdan chiqishlik biz uchun yangilik emas. Darhaqiqat, jamoatdan chiqish yangilik emas va chiqishlik faqat O'zbekiston islomiy harakatidan ham emas, balki bizga yaqin bo'lgan jamoatlarda ham bu chiqishlik davom etmoqda. Chiqishlar, masalan, mana o'tgan yili 550 ta mujohid kelib qo'shilgan bo'lsa, ta'limdan o'tgan bo'lsa, shulardan 15-16 tasi jamoatni tashlab ketdi. Buni bir nechta sabablari bor. Jamoatni tashlab ketishlikni. Birinchi sababi Alloh taolo imtihon qiladi, g'alvirdan o'tkazadi, Alloh taolo o'zi ajratadi. Birinchi shu Alloh taoloning sunnati. Xo'p, ikkinchi islomiy xilofatimiz yiqilgandan keyin musulmonlar shariatsiz hayotda yashashga o'rganib qolishdi va shariatga muvofiq nizom asosida yashashlikni nafslari yoqtirmaydigan bo'lib qolgan. Shuning uchun ana shu kelib jamoatga qo'shilayotganlar ana shu nizomni sig'dirish olmayapti va nafslari yoqtirgan, ya'ni jamoatdan tashqarida nizom bo'lmagan joylarga chiqib ketishyapti. Hattoki ba'zilari hijrat diyorini tark qilib o'sha fasodni markazi bo'lgan Yevropa tomonlarga qaytib ketishyapti. Bu ikkinchi sababi. Xo'p, uchinchi sababi bor. Bu iqtisodiy muammo. Chunki o'sha jamoatlarga kelib biz sunnatga muvofiq hayot kechirishimiz kerak. Biz ibodatlarimizda sunnatga amal qilishimiz kerak deyotgan kishilar o'zlari aslan sunnatga muvofiq hayot kechirishlikka tayyor emas bu kishilar. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makka muhosirasi vaqti, hattoki Madinada bir necha kunlab xossatan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xonadonlarida o't yoqilmaganligi, qozonga, sahobalar hayoti, endi sunnat qilishimiz kerak deyotgan kishilar o'zlari aslan shu sunnat, sunnatga muvofiq hayot kechirishlikka tayyor emaslar. Shuning uchun o'sha hattoki bir necha kun qozon qaynamasdan faqat xurmo bilan suv ichib hayot o'tkazishligiga tayyor bo'lmaganliklari sababidan jamoatlarni tashlab chiqib ketishyapti. Bu 3-sababi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu dinni cho'qqisini jihad dedilar. Bu pokiza yo'l, pokiza ibodat. Alloh taolo niyatlariga yarasha shu ibodatga loyiq bo'lgan kimsalarni qayerdan bo'lsa shu maydonga olib kelib qo'yapti. Misol uchun, masalan, kufr qamoqxonalarida yotgan birodarlarimiz bo'lsin. O'sha fasod markazi bo'lgan Yevropa, Rossiyalarda yurgan birodarlarimiz bo'lsin. Alloh taolo hidoyat qilib shu yo'lga olib kelib saflarimizga qo'shib qo'yibdi. Lekin kim shu yo'lga munosib bo'lmasa, loyiq bo'lmasa, shukr qilmasa, Alloh taolo shu safladan ularni chiqarib, ana o'sha fasod markazi bo'lgan Yevropaga qaytarib olib borib tashlayapti. Hattoki ba'zilarini Alloh taolo shu kufrni qamoqxonalarga tashlayapti Alloh taolo. Xo'p, keyingisi 4-chi sababi bunda biz musulmonlarni hushyor bo'lishlikka chaqiramizki, butun tog'ut hukumatlari istixborotlari shu pokiz ibodat bo'lgan jihad maydonlarida yurgan mujohidlarni, mujohid jamoalarni ziddiga qo'lidan kelgancha harakat qilib, bularni ichida fitna chiqarish, tafriqa solishlik va jamoat mas'ullariga ishonchsizlik uyg'otishlik bilan ishlashayotgan. Va bularni xushyorlikka chaqiramizki, shu kufrni, xila, makr, nayranglariga aldanib qolishmasin. Yana shuni eslatib qo'yamizki, ko'zga ko'rinmagan boshqa bir kuch bor yana. Buni ko'pchilik bilmaydi albatta. Bu sehr. Ya'ni mukammal bizdagi ma'lumotga qaraganda shu Pentagonni o'zida taqriban 2000 ga yaqin sohirlar o'tirib, xos jihod maydonidagi mujohidlarni nomma-nom nomini zikr qilib, sehr bilan shug'ullanib o'tirishgan va shuni ham eslatib qo'yamizki, hijrat qilmoqchi bo'lgan birodarlar yoki bo'lmasa hijrat diyorida jihod maydonida yurgan birodarlar shunga hushyor bo'lishadi. Biz shuni eslatib qo'yamiz ular uchun. o'sha sehrgarlarni sehridan omon qolishlik uchun mujohidlarimiz yoki mujohidalarimiz ko'proq nimalarga e'tibor berishlari kerak? Avvalambor shu sunnatga muvofiq hayot kechirishlik, tongi va kechki zikrlarni qilishlik bo'lsin va avvalambor Alloh taolodan shu shaytonning makridan panoh so'rashlik, Qur'on tilovat bo'lsin, zikr bo'lsin, gunohlardan tiyilishlik, xulosa Alloh taolodan taqvo qilishlik. usmon aka o'sha boya sanab o'tgan o'n beshta o'n oltita e, muhojirlar jamoatni tashlab chiqib ketganligi haqida aytib o'tdingiz nima bularga biron bir jamoat tomonidan yoki siz tomonidan ma'siyatga yoki bir e, gunohga buyurilganmidi yo'q olloh saqlasin bu narsadan alhamdulillah mana ikki yildan beri jamoatda harakatda birinchi shaxs bo'lib turgan bo'lsak biror bir kishi biz uni gunohga masiyatga buyurganligimizni bir aytib bera olmaydi alhamdulillah Alloh saqlasin lekin mustasno o'rinlari borki ba'zilar biz bilan ahdlashib kelishib oxirgi qonimiz qolguncha shu jamoatda sizni itoatingizda bormiz deb va'da berib ahdlashgan kishilar hattoki bizga bildirishmadi hatto oilalarini farzandlarini tashab qochib ketganlar ham bo'ldi amirimiz jamoatdan chiqib ketganlarga zulm ham qilmagan va ularni ma'siyatga ham buyurmagan ekanlar. Jamoatning keyingi faoliyatlari qanday? Xo'p, biz alhamdulillah mana Allohga ham sanob bo'lsin, biz harbiy nizomiy kishilarmiz. Bu savolga mukammal javob bera olmasak-da, lekin mana 1434 hijriy yil bo'lsa, melodiy hisobda 2013 yil kufr ahli bu 13 sonidan bu xosiyatsiz son deb o'zlari shumlanib, bu bir musibatli yil bo'lishi mumkin. Kutilmagan hodisalarga boy yil bo'lishi mumkin deb o'zlari tahlil qilib turishibdi. Biz ham Alloh taolodan so'radikki, ana shu 2013-yilni biz uchun bir g'alabalar yili. Biz Xudodan so'radikki, Alloh taolo shu kufrni boshiga bizni musibat, balo qilib jo'natsin deb so'radik Alloh taolodan. shuni ayta olamiz xolos biz lekin ko'p rejalarimiz bor uni mukammal ayta olmaymiz inshaalloh mana ko'pchiligimizga ma'lumki jamoat pokistonda va afg'onistonda jihodiy faoliyat qilmoqda kelajakda uchinchi davlat ham bormi nishonga aylanish uchun uchinchi davlat ham bormi ha bor uchinchi davlat ham rejamizda bor inshaalloh lekin hozircha sir qaysi davlatligi sir alloh taolo muvaffaqiyatli qilsin dardlarimni gaplarimni kimga aytaman dardlarimni gaplarimni kimga aytaman dardlarimni gaplarimni kimga aytaman ana endi amirimizni o'sha sho'roda qilgan ma'ruzasidan parchalar ham tinglaylik dardlarimni gaplarimni kimga aytaman arab ajam Ahsan hojir salom bersin hamma ko'chada salom bersa kim bo'lishdan qat'i nazar salom bersin shu gap masalan. qo'ni qo'shni turganlar qo'ni qo'shnining haqqini ado qilsin gapimizni eshitmayapti nimaga deydi faqat sinal ustingizdan shikoyat deydi shuncha jamoatlar bor deydi. Men bilaman nima nimaga bitta biz qoramiz o'sha kim bilmoqchi bo'lsa ana kitob sunnatga murojaat qilsin payg'ambarlarning hayoti bunga hmm, ochiq dalil bo'ladi alloh taolo shunaqa yolg'izlattirib qo'yadi dardlarimni gaplarimni kimga aytaman tushunmaydi qalbim qabul bo'lsin gaping gar gertor o'ylasa to'g'ri gapni ko'tar olmas hanuz bilmasa g'am qilmasa dini uchun dilzor bo'lmasa dardlarimni gaplarimni kimga aytaman dardlarimni gaplarimni kimga aytaman asin gapni ayta olmaysan xalqlar tayyor emas haqiqatni aytsang agar do'stlar ham yor emas umr o'tar hamda bitar hayhot demas har kimning ham fikri bor bedor emas dardlarimni gaplarimni kimga aytaman dardlarimni gaplarimni lekin mana mana shu 2013 yil bilib qo'ysin hamma jang yili bo'ladi imtihonli yili bo'ladi 2014 deb hammani ko'zini bo'yayotgan bo'lsa ham hamma tayyor bo'lib tursin jangga nima man tez-tez harakat qilyapman bu jamoatni boshqa kattalar bilan ko'rishib, tez-tez bilan tezlamoqchiman jangga. Hammasi og'zini qancha quloqni ko'rsatib o'tiribdi Xilofatda yashayapman deb o'ylayapti hammasi Yilni boshidan boshlab bo'lgan bombardini boshqasini. Ham Mamet turmayotgan bo'lsam, ham joyda urib tashlayapti hozir. Bitta bo'lmasa, yeb tashlaydi bizni. bilib qo'yinglar. Burni yesa ham oziqon, yemasa ham oziqon. Shu Pokiston bilan urushar ekanmiz, biz bilan hech kim chiqishmaydi, bilib qo'ysin shuni. Pokiston bilan qachon sangarda bor ekanmiz, Pokiston ziddiga hech kim bizni oqlamaydi. Hech kim bizni tarafdor olmaydi. Shunga tayyor bo'lib turasizlar. Yoki Pokistonga qo'l berasizlar, yoki shu malomatdan boshinglar chiqmaydi. O'tgan safar ham aytganman. Hozir ham aytaman men. hozir ham pulla tayyor turgan bizga faqat Allohga rasuliga musulmon shu jamoatga xiyonat qilsak bo'ldi biz tayyor turibdi pullar hozir qo'l bersak hozir bugun bombard to'xtaydi Bizning ustimizga bo'layotgan bomba bugun to'xtaydi dardlarimni gaplarimni kimga aytaman dardlarimni kimga aytaman dardlarimni gaplarimni kimga aytaman ho'p shu dardlarimizdan Allohdan so'radikki qani endi alloh taolo shu ummatni birlashganini bizga ko'rsatsa bu alloh taoloni qo'lidagi alloh taoloni izni bilan bo'ladigan narsa ekan hamma jamoatlar hamma jamoatlarni guruhlarni amirlarini gaplarini eshitsak ummatni birlashtirish kerak ummat bir bo'lish kerak degan gaplarni gapirishadi lekin amaliy ish yo'q biz alhamdulillah bugungi kunda duo bilan birgalikda amaliy ishga ham qadam qo'yganmiz sizlar ham haqqimizga duo qilasizlar alloh taolo shu ishlarimizni o'zi muvaffaq qilsin haqqimizga duo qilasizlar biz inshaalloh sizlarni xosatan sizlarni haqqinglarga va Hmm. jamoat haqqiga shu mintaqadagi islom ummatini xususan muhojirlarni va ansorlarni haqqiga duoda bormiz inshaalloh subhanakallohumma ashhadu an la ilaha anta va atubu ilayk ana endi yahudiylar haqidagi suhbatning davomiga navbat beraylik marhamat yahyo aka isroil ey isroil shaytonni qilding qoyil hammani aylab hayron dunyoni qilding vayron sen qilding vayron isroil ey isroil shaytonni qilding qoin hammani aylab hayron dunyoni qilding vayron بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده السلام عليكم va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram mu'min va mu'minalar, jumadan jumagacha haftalik barnomasining muxlislari. O'tgan suhbatimizda yahudlarning Sayyuhnis donishmandlari majlislarining bitiklari nomli mashhur Dasturul Amal kitobchasining sarlavhasidagi Sayyuhnis so'zining kelib chiqishi va ma'no mohiyatiga tushuntirish berilgan edi. Yahudlar o'zlarining oliy tabaqa sifatida kelib chiqishlarini muborak Tur tog'iga bog'lab, shu tog'ning Turi Sayno nomidan Saynoni Sion deb o'zlarini sionistlar, o'zbekchada sayyuhnistlar, ya'ni boshlanishlari muqaddas Tur tog'idan bo'lgan kishilar deya nomlab olganlarini bilgandik. Ammo aslida yahudlar o'zlariga Tur tog'ida nozil etilgan Allohning kitobi Tavrotga dushman bo'lib olganliklarini ko'rsatib o'tgandik. Shu bilan sayyuhnistlar zinhor Tur tog'ining kishilari emas, balki bu ulug' tog'ning nomi bilan o'zlarining jirkanch basharalarini xaspo'shlab olgan Hizbush shayotin ekanini ko'rdik. Yahudilar o'zlarini haq toifa qilib ko'rsatishga urinishlarida faqat Tur tog'iga nisbatlanish bilangina cheklanib qolmaganlar. Ular butun tarixlari davomida jumla jahon oldida mana bizda Xudo u bilan bevosita so'zlashgan va ilohiy kitob unga daf'atan to'laligicha tushirilgan buyuk payg'ambarimiz Musa bor deya mudom maqtanishni yaxshi ko'radilar. Aslida esa kufr yo'lini tutgan Bani Isroil va ayniqsa hozirgi Yahudo masonlar muborak Tur tog'iga qanchalar teskari bo'lsalar, Allohning haqiqatan ham ulul azm rasuli ay kalimullohga ham shunchalar begonadirlar. Bu ulug' payg'ambar alayhissalomga Yahudlar eng boshidan to oxirigacha behisob azor aziyatlar yetkazganlar. O'zlarini Fir'avn zulmidan najot bergani payg'ambar bo'lib kelganlarida Musa alayhisalomga Bani Isroil azor beradigan so'zlarini aytganlarini Qur'on oyatlari bilan o'tgan suhbatimizda keltirgan edik. Ularning nazdiga shunday payg'ambar kelgan ediki, hatto qo'lidagi hassasi bilan bir urib qo'yishdayoq Misrdan chiqib ketayotganlarida yo'llaridan to'siq bo'lib chiqqan dengiz Allohning iznila bo'linib ketgan edi. Bu mo'jizai azimni Bani Isroil o'z ko'zi bilan ko'rib turgan edi. Keyin ko'z o'nglarida zumda qurib qolgan ochilgan dengiz tubidan yuz minglab odam o'z oyoqlari bilan bosib o'tdilar. O'zlari bilan birga arava yu ko'ch-ko'ronlari, qo'y echkilarini ham olib o'tgandilar. Orqalaridan ochilgan dengizga tushib, ularni o'ldirgani quvib kelayotgan Fir'aun va uning qo'shinini esa Alloh taolo bir-biridan baland tog'day ajralib turgan dengiz suvlarini qaytadan qo'shib yuborish bilan g'arq qilganini ham Bani Isroil ko'rib turdi. Dengizdan chiqiboq esa yo'llarida o'z butlariga sig'inib turgan bir qavmning oldidan o'tya turib, Musa alayhisalomdan o'zlariga ham shularning qo'shtirnoq ichida ilohlari kabi qo'shtirnoq ichida Xudo yasab berishini so'rasalar bo'ladimi? وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون وبز بني إسرائيل eson آمان دينجزدان o'tkazdik shunda ular butlariga sig'inib turgan bir qavm oldidan o'tdilar va ey Musa bizlarga ham ularning ilohlari kabi xudo qilib yasab ber dedilar. U aytdi: Albatta sizlar bilmaydigan qavmdirsizlar. Axir ularning ibodat qilib turgan narsalari yo'q bo'luvchi, qilib turgan amallari esa botil-ku. A'rof surasi 138-139 oyatlar. Endi bir tasavvur qilayligi Allohning payg'ambaridan Allohning evaziga bir butni yasab berishni, ya'ni mushriklikni boshlab berishni talab qilish shu payg'ambarga yetkazilgan og'ir hamoqat, haqorat emasmidi?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 boshidan sochidan ushlab o'ziga torta boshladi Harun alayhisalom dedi ey onamning bolasi birodarim bu qavm meni xo'rlab o'ldirishlariga oz qoldi. Endi sen ham bu dushmanlarni mening ustimdan kuldirmagin va meni bu zolim qavm bilan birga deb bilmagin. A'rof surasi 150-oyat. Mana shunday bu yahudlar eng boshidan payg'ambarlarni xo'rlab kelgan qavm bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Harun alayhissalomning tilidan bu dushmanlarni mening ustimdan kuldirmagin deb bu zolim qavmning payg'ambarlarning dushmani ekanini ko'rsatib bergandir. Allohu akbar. Shunday qilib Musa va Harun alayhissalomlar Bani Isroildan azor aziyatlar ko'ra-ko'ra payg'ambarona azim sabr va bardoshlari bilan chidab, axiri ularni o'z yurtlari Falastinga boshlab keldilar va o'zlari uchun Allohdan taqdir qilib yozib qo'yilgan shahar Baytul Maqdisga kirishni va bu muqaddas zaminni o'zlariga vatan tutib yashashlarini buyurdilar. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإن وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون Ey qavmim, Alloh sizlar uchun yozib taqdir qilib qo'ymish bu muqaddas yerga, shaharga doxil bo'lingiz. Ortlaringizga qaytib ketmangiz. Aks holda ziyon ko'ruvchilarga aylanib qolursiz deganida ular yo Musa u yerda zo'ravon odamlar bor to ular chiqmagunlaricha biz u yerga zinhor kira olmagaymiz agar ular chiqib ketsalargina biz dohil bo'lurmiz dedilar Moida surasi 21 22 oyatlar Shunda ularga ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين Ularning ustiga darvozadan to'satdan kiringiz. agar unga kirib olsangizlar bas shubhasiz g'olib bo'lursiz agar mu'min bo'lsangizlar yolg'iz Allohgagina suyaninglar deyilganida قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون qavm aytdi yo Musa Modomiki ular shu joyda ekan, biz hech qachon kira olmagaymiz. Bas borgin, sen o'zing va Parvardigoring ular bilan urushaveringlar. Biz esa mana shu yerda o'tirib kuturmiz. Moida surasi 23-oyatdan va 24-oyat. Ana noshkurligi isyon, mana noshkurligi isyon. ularni Fir'avning pichog'i ostidan qutqarib olib chiqqan buyuk buyuk mo'jizalarini o'z ko'zlari bilan ko'rib kelishgan, Alloh u bilan bevosita so'zlashgan, olamlar Robbisidan muqaddas Tavrotni olgan va yana boshqa ulug' fazilatlari behisob bo'lgan ulul azm payg'ambar Musa kalimullohga Bani Isroilning axiri ham bergan javobi mana shu bo'ldi. Axiri ham Musa alayhisalomning gapi faqat yana bir payg'ambar o'z akasi Harun alayhisalomga o'tdi-yu xolos. Bu sarkash qavmga gapi o'tmadi. Ikkala payg'ambar bir tomon g'arib, yolg'iz holda, butun Yahud qavmi esa boshqa tomon bo'ldi. Al qissa yahudiylar alal oqibat ham Musa alayhisalomga el bo'lmadilar. Shunday qilib, qadrli birodarlar, keyingi ikki suhbatimizda shu qisqacha ko'rib chiqishimizda ham ayon bo'ldiki, kufr yo'lini tutgan yahudlar nafaqat muborak Tur tog'iga begonadirlar, balki ulul azim rasul Musa kalimullohga ham dushman toifadirlar. ularning o'zlarini biz oliy tabaqamiz deb chiranishlarida yana Tavrotga suyanishlari ham asossiz botil ekanini sayyuhnistlar bitiklarini keyingi varaqlashlarimizda inshaalloh o'z joy-joyida ko'rsaturmiz. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sen qilding vayron Hasad iman keltirmay ke Rasulullohga hidoyatdan ayrilding isyon qilib Allohga Hasad kılıp keltirma iymon rasulullohga hidoyatdan ayrildi isyon qilib ollohga seni sassiz fikringcha yahudi buyuk inson boshqa ummatlar senga qul bo'lsin qilmay isyon Isroil ey Isroil shaytonni qilding qoy hammani aylab hayron dunyoni qilding vayron sen qilding vayron isroil isroil shaytonni qilding koy. hammani aylab hayron dunyoni qilding vayron sen qilding vayron kecha tongi 735larda murtad hukumatning vertolyotlari Merali mintaqasining Merali bozor atrofidagi qishloqchalarni o'qqa tutdi. Biz bu vertolyotlar nima uchun otganini bilmadik. Otishmaning sababi esa ko'p o'tmasdan ma'lum bo'ldi. Keling, murtadlar havodan turib nima uchun o'z xalqini o'qqa tutganini Mulla Akbarxondan tinglaymiz. ਤਕਰੀਬਨ 8:30 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚ ਕੇਰਨਾ ਰੂਵਤਲ helikopter ro'g'lale dey selling sirikro da bachion Soat 8larda uyimdan chiqqan vaqtimda vertolyot kelib qoldi. Shu vaqtda otishni boshlab qoldi. Maktabga ketayotgan bolalar yig'lagan holda har tarafga qochishni boshlashdi. Omma xalq ustiga hujum bo'ldi. Hujum dahshatgarlarning ustiga bo'lgani yo'q. Hozir Pokiston hukumatı bizlar dahshatgarlar joyiga hujum qildik demoqda. Yo'q, unday emas. Oddiy xalq ustiga hujum bo'ldi. Hujumga uchraganlar yosh bolalar, ayollar va gudaklar bo'ldi. ularni gospitalga olib ketishayotganini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Payshanba kuni ertalab Pokiston hukumatı vertolyotlardan Shimoliy Vaziristonning Merali shahridagi Suhail, Haydarhel, Musaki va Xushxoli qishloqlariga havo hujumini uyushtirdi. Hukumatning xavfsizlik kuchlari bu hujumni o'tgan yakshanba kuni ro'y bergan Mironshoh va Razmak yo'lidagi mujohidlar qo'ygan mina amaliyotiga javob deb aytishdi. eslatib o'tamiz. O'sha mina amaliyotida hukumatning tan olishicha 17 ta favj o'lib, 25 tasi yarador bo'lgan emish. Malik Sodiqulloh shunday deb aytadi. Biz endi nima qilaylik? Bu hujumni sababini ham bilolmay qoldik. Vaziriston xalqini nima uchun Pokiston hukumatı tinch qo'ymaydi? Axborot olami kelib ko'rsin. kimlarga hujum bo'lganini bilib oladi. Bu yerda faqat maktab bolalari va ayollarga hujum bo'lgan. Kecha odamlar bu hujumga norozilik bildirib, Mirali bozorini yopib, norozilik namoyishi uyushtirishdi. Bugun ham xalq tomonidan norozilik namoyishi o'tkazilishi kutilmoqda. Miraliliklarning aytishicha, Pokiston murtadlari tomonidan xalqdan 3 kishi qatl qilingan, 7 kishi yarador bo'lgan ekan. Abdurashid akamiz ham tarjima tayyorlab kelgan ekanlar. Mashaalloh. Qanday tarjima ekan? Anvar Avlakining ma'ruzasidan ekan. Mavzu nomi Alloh ummatni g'alabaga tayyorlamoqda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا The title of the talk is إذا أراد الله أمرا هي له أسبابه Imom Ibn Asirning Al-Kamol nomli tarixiy kitobida shunday yozadi. Alloh ummatni g'alabaga tayinlamoqda. Agar Alloh taolo bir ishni yakunlanishini xohlasa, u zot shunga yarasha sababni keltirib chiqaradi. Shu sababga ko'ra ushbu ish nihoyasiga yetadi. Agar Alloh bu ummatga g'alaba kelishini xohlasa, u zot bu ishga sharoit yaratadi. Shuning uchun biz bugungi bo'layotgan voqealarga qarab kelayotgan g'alabani sezishimiz mumkin. Agar biz shu qoidani to'g'ri deb taxmin qilsak, unda biz bu ish oxiriga yetyaptimi yoki yo'qmi anglab yetishimiz mumkin. Umuman olib qaraganda, g'alaba masalasida Alloh taolo va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va'da qilganlaridek, bu ummat g'olibdir. Bu narsaga biz yaqinan ishonishimiz kerak. yaqinan deganda biz aqida singari musulmon sifatida bu narsaga mutlaq ishonishimiz kerakligi tushuniladi. Agar bu narsaga to'liq ishona olmas ekansiz, u holda sizning iymoningizda muammo bor. Nimaga? Chunki bunga Qur'oni Karimda kuchli dalillar bor. Allah Azza wa Jalla for example says, "Wa laqad katabna fi az-zaburi min ba'di dhikr" darhaqiqat biz zikr qilingandan so'ng zaburda albatta yerga mening solih bandalarim voris bo'lurlar deb yozib qo'ygandirmiz. Anbiyo surasi 105-oyat. so'zsiz yerning merosxo'rlari Allohning solih bandalaridir. Yana Alloh o'z kalomida aytdiki, Alloh azza va jalla ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون Aniqki, bizning payg'ambar bo'lgan bandalarimiz haqida shak shubhasiz ular qo'llab-quvvatlanguvchidir va shak shubhasiz bizning qo'shinimiz g'olib bo'luvchidir degan so'zimiz o'tgan sobit bo'lgandir. Saffot surasi 171-173-oyatlar. Bugungi kunda adashgan kimsalar Allohning nurini o'chirmoqchi bo'lyaptilar. Allohning nurini, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam risolasini va islom dinini tarqalishini to'xtatmoqchi bo'lmoqdalar. Hozirgi kunda ular juda katta miqdordagi katta pullarni islom qarshisiga sarf qilmoqdalar. Ularga Alloh bugungi kunda shunday imkoniyatlarni berdiki, shuning uchun butun dunyo ammoviy axborotini, moddiy, ma'naviy, siyosiy, harbiy manbalarini, boshqa tuzumlarini va ularning politsiyasini qolaversa, butun dunyoni boshqaryapganlaridan shikoyat qilamiz. Ularda bu moddiy imkoniyatlar bor. Bizlarda jang qilishga moddiy imkoniyatimiz yo'q. Biz taslim bo'lishimiz kerakdir yoki ular bilan muomala qilishda boshqa yo'llarni qidirib toparmiz. Ularga qarshi chiqmaganimiz ma'quldir. Chunki bizning imkoniyatimiz teng emas-ku. Balki biz siyosiy, diplomatik choralarni qo'llarmiz degan fikrlar tug'ilishi mumkin. Lekin bu borada Alloh o'z oyatlarida bizga eslatdiki, وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون لا يشركون به شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون Albatta, kofir bo'lgan kimsalar mol dunyolarini Allohning yo'lidan to'sish uchun ishlaturlar. bas uni sarflaydilar u so'ngra o'sha mollari o'zlariga hasrat bo'lur, so'ngra mag'lub bo'lurlar. Anfal surasi 36-oyat. Shuning uchun ular boyliklarini versinlar. Buning oqibatida ular mag'lub bo'ladilar. Alloh taolo aytganidek, avvaliga ular pullarini sarf qiladilar, keyin esa mag'lub bo'ladilar. Shuning uchun biz xursand bo'lishimiz kerakki, ular o'z boyliklarini islom diniga qarshi sarf qilmoqdalar. Bu ish ularning mag'lubiyatiga va islom dinini esa g'alabaga olib keladi. Ular o'zlari tan olishcha bu Afg'on va Iroq urushi Vietnam va Koreya urushidan ham qimmatga tushayotgan ekan. Koreya urushida 200 milliard, Vietnam urushida 400 milliard dollar sarf qilingan. Iroq urushida esa 800 milliondan ziyodroq pul xarajat qilingani taxmin qilinadi. Shu tarzda davom etsa, ularning iqtisodiy ahvoli inqirozga yuz tutishi muqarrar. Yuqorida oyatda aytilganidek, ular mablag'larini sarf qiladilar. ular shu Iroq va Afg'on urushiga jalb etilganliklariga afsus nadomat chekmoqdalar. Va xohlanki, ularni bu jangga hech kim majbur qilgani yo'q edi. Aksincha, ular bu olishuvni o'zlari tanlab oldilar. Shuning uchun ular bu katta muammoga giriftor bo'lganidan pushaymondadirlar. Bu jangga bor mulkini sarf qilib, qaddi bukilib, mag'lub bo'ladilar. Bunga misol o'tmishda Abu Jahl Badrda musulmonlarga ro'baro kelgani kabi, bugun Amerika ham oxir oqibati ma'lum bo'lgan urushga ro'baro bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadisi qudusida aytganidek, Alloh aytdi: Kim mening do'stimga dushmanlik qilsa, men unga urush e'lon qilaman. Demak, ular bilan musulmonlar emas, balki Alloh jang qilyapti. Ha, Amerika Alloh bilan jang qilyapti. Alloh taolo shunday marhamat qildi. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون لا يشركون به شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون الله sizlardan iymon keltirgan yaxshi amallar qilgan zotlarga xuddi ilgari o'tgan iymon e'tiqodli zotlarni yer yuziga xalifa, hukmron qilganidek, ularni ham yer yuzida xalifa qilishni va ular uchun o'zi rozi bo'lgan islom dinini g'olib mustahkam qilishni hamda ularning ahvolini xavf xatardan so'ng tinchlik, xotirjamlikka aylantirib qo'yishni va'da qildi. Ular menga ibodat qilurlar va menga biror narsani shirik qilmaslar. Kim mana shu va'dadan keyin kufroniy ne'mat qilsa, bas ular itoatsiz kimsalardir. Nur surasi 55-oyat. Iymonda mustahkam, solih amallar qiladigan kimsalarga xilofat beriladi. Hozirda musulmonlar qo'rquvdadirlar. Yuqorida aytilganidek, Alloh bu ummatga xotirjamlikni, xilofatni va omonlikni va'da qildi. Albatta, Alloh taoloning dini shubhasiz g'olibdir. Peshovarda katta hujum bo'lgan. Pokiston armiyasiga katta talofat yetkazilgan. Shunga javoban hukumat armiyasi Xaybarning Bara degan mintaqasiga kirib, uyma-uy yurib, odamlarni otib chiqqan. Keyin 15 ta oddiy xalqning jasadlarini uyum qilib, xorlab tashlab ketishgan. Odamlar bu jasadlarni olib borib, Xaybar Paxtunxo hokimi Mas'ud Kavsar qasri oldida norozilik namoyishini o'tkazishdi. Xalqdan bo'lgan bir kishi o'zining uydan 6 ta yaqini o'ldirilganini aytib o'tdi. Bu hujumda mening yaqinlarimdan 6 tasi aka-ukalarim va jiyanlarim o'ldirildi. Bitta ukam yarador bo'ldi. Mening nomim Qudratulloh. Bu boshlangan norozilik namoyishidan maqsadimiz bu hukumat xalq ustiga boshlagan operatsiyasini to'xtatsin. Mana sizlar muxbirlar bu bo'layotgan ishlarni to'g'ri olinglar. Nima uchun bizlarga bo'layotgan zulmlarni ko'rsatmaysizlar, eshittirmaysizlar? زه اسلام د باړینا پرون د فوج ولا راغل د ډوګه علاقې سره وروسته په کورونه باندې چپا واچوله بېګناه خلک یې پکې مړ men islomiddin baradanman kechagina favjiylar bu joyga kelib uylarga kirib begunoh odamlarni o'ldirishdi yosh bolalar keksa cholu kampirlar va ayollarni qatl qilishdi bu musulmonlikka to'g'ri keladimi terroristlarga keladigan bo'lsak biz terrorist emasmiz men o'zim studentman Mening ukam student edi. Shunga qaramay uni shahid qilishdi. Onamni esa otib ketishdi. Bu yer Pokistonga tegishli deyshadi. Men qaysi til bilan bu yerni Pokiston deya? Vaholanki Pokiston favjilari men pokistonlikni qatl qilsa, bu hukumat meni na xalqim deb hisoblaydi va na millatim deb. Bu bechoralarni nima uchun o'ldirishdi? Bularning nima gunohi bor edi? Abdullaningda. Dai ehtijoj bu da'voga bu Ki xalq فوج راغله ارمي ولا راغله مخکش Men baralikman. Mening nomim Abdulloh. Biz bu namoyishga shuning uchun chiqdikki, bu Pokiston armiyasi kechasi mahallaga kirib kelib, tinch aholini otib chiqdi. Bular uylarda o'tirgan edi. Shunga qaramay ularni otib o'ldirishdi. O'ldirgani yetmaganda jasadlarini ustma ust yotqizib qo'yishdi. Bu yahud va nasoralarning ishi-ku. Nimalar bo'lyapti o'zi aka Pokistonda? Yana har tomonda to'polon. Saroyda ham nima gaplar bo'layotganini bilmay qoldik. Mana endi bilasizda Abdul Kabir Pokiston saroyining sarguzashtlari davom etadi. Bismillahirrohmanirrohim. Pokiston saroyi sarguzashtlarining davomi Pokiston tog'uti saroyining oxiri ko'rinmas sarguzashtlariga anchadan buyon e'tibor bermay qo'ygandik. Ammo shu kunlarda bu davlatda siyosiy harorat yana ko'tarilib ketganidan siz qadrli shunavandalarimizni oxirgi voqealar bilan qisqacha bo'lsa-da tanishtirmoqchimiz. Albatta, ma'lumingiz kim? Bu Pokiston degani shunday davlat ekanki, unda hukumat raisini xuddi bir omborning qorovulini almashtirgandek alishtirsa bo'laverar ekan. Oxirgi tahlilimizda to'xtagan joyimiz eski bosh vazirni qozilar olib tashlab, uning o'rniga tayinlangan ikkinchisi ish joyiga ham yetib kelmay, qozi pochchalar uning o'g'riligini fosh qilishvorgan Nihoyat mana hozirgi 3-chisi Roji Ashraf Parvez degani bosh vazirlikda o'rnashib qolgan edi. Bunga ham Pokistonning qozi kalonlari amaldagi prezident Zardoriyning Shveytsariyadagi banklarda saqlanayotgan shaxsiy mablag'lari haqidagi ma'lumotlarni falon muddatgacha u yerdan ularga olib berishining talabini qo'ygan edilar. Aks holda uni ham bosh vazirlikdan olib tashlashlarini bildirgandilar. Lekin Roji Ashraf qozilarning aytganlarini qilmadi. Barcha muddatlar o'tib ham ketdi. O'sha o'tgan yozning oxirlaridan mana hozirgi qishning o'rtasigacha bu kishi bosh vazirlikda hamon ishlab kelmoqda edi. Lekin shu kunlarda uning xususida ham Pokistonning qozi kalonlari ajib bir hukmni sodir etib yubordilar. Bu haqda shu tahlilimizning davomida inshaalloh batafsil to'xtab o'tamiz. Yodingizda bo'lsa, bu orada Pokistonning siyosiy ufqida Imronxon nomli Pokiston siyosati osmonining yangi yulduzi porlay boshladi. U ham bir hizbning boshlig'i bo'lib, omma xalqqa yoqib tushadigan bir nechta talablar bilan sahnaga otilib chiqdi-da, butun mamlakatdan poytaxt Islomobod sari xalq yurishini tashkil etmoqqa urinib ko'rdi. Bu kriketbozning ko'targan talablarini ko'rsangiz, obbo, bu bir mujohid odam ekanmi deb De. Mana uning talablari. Pokiston Amerikaning Afg'on urushidan chiqsin. Hech qanaqasiga unga yordamlashmasin. Pokiston davlatidan Amerika Qo'shma Shtatlari va NATO yuklarining Afg'onistonga o'tishi to'xtatilsin. Vaziristonda Amerikaning josusiy tayyoralarining bombardimonlari to'xtatilsin. Hatto Afg'ondagi taliblarning janglari bu oddiy urush emas, balki bu jihoddir deb ham yubordida. Mana shunday chiqishlari bilan xalqni Islomobodga yurish qilishga qo'zg'amoqchi bo'lib, Vaziristonga ham kelaman deb turganida Pokiston taliblari tahriki kelsang o'ldiramiz. Sening bu o'yinlaring bizga kerak emas deb yuborgandilar. Bu qahramon bizning bu joylarimizga kelmay qo'ya qolishni o'ziga tinchroq deb hisob qildi. O'shanda uning bu go'yoki xalq yurishi chala chulpaligicha joyga yetib ham bormay so'ndi qoldi. Sababi shu ediki, bu sport o'yinchisining o'yiniga musulmon xalq uchmadi va u diniy arbob bo'lmaganidan Pokiston mujohidlari uni umuman mensimadilar ham. Bunday siyosiy nayrambozliklarni uyushtiruvchi egalari o'z xatolarini tushungan ko'rinadilar. Endi bu gal shunday bir odamni topdilarki, musulmon insonning unga ergashmay hech iloji yo'q. Qanday ham ergashmaysiz? Axir bu kishi kimsan falon mavlaviy bo'lsalar, boshlarida oq sallalari, og'izlaridan oyat hadislar, diniy kalimalar ufurib turadi. Rahbarlik qilayotgan partiyasi ham allaqanday demokratik, mavhum adolat va ozodliklar emas, balki Manhajul Qur'on deb nomlanadi. O'zining ismi sharifi ham Pokistonda islom inqilobini boshlab bergan bizning Tohirjonga ham nom Tohir Qodiri ekan. Ammo bir farqini aytmay hech ilojimiz yo'q. Tohirjon bu yurtda qo'lida quroli bilan haqiqiy islom inqilobini boshlab bergandilar. Bu Tohir Qodiri esa namoyishi inqilobni qilib yuribdilar. Bu namoyishni qo'yib berishni shu melodiy yilning 14-yanvari dushanba kunida boshlashini bir hafta oldin e'lon ham qilgan edi. To'g'rida, har qanday spektaklga bo'lganidek oldindan chiptalar olishga ulgurilishi kerak-ku axir. Mana Pokiston davlati ham bu tomoshaga oldindan tayyorlandi. Har qanday tomoshaga eng oldin sahna tayyorlanadi-ku axir. bu hangomaning sahnasi etib poytaxt Islomobod shahri tanlandi. Uni go'yoki bostirib kelayotgan namoyishchilardan himoyalash uchun 17 ming politsiyachi ajratildi. Shaharga kiraverishda yo'llari simxorlar va konteynerlar bilan to'sildi. Ana endi hangomani o'ynab beruvchilar kelsalar ham bo'laveradi va ular kelishilgan kunda yetib keldilar ham. Aholi soni milliondan oshgan shahri azimlardan bo'lmiş Lahurdan 10 minglab ssenariy bo'yicha musulmon xalq avtobuslarda va yuk mashinalarida "Hey, qaydasan, Islomobod poytaxtjon?" debon Islomobod sari o'z norozilik yurishlarini boshladilar da endi. Xo'sh, ular poytaxtga yetib ham keldilar va tabiiyki, na simxorlar va na konteynerlar bu ulkan olomon bosimi ostida turib bera olmadilar va xalq ularni surib tashlab mamlakat parlamenti binosidan atigi 3 kilometr uzoqlikda to'xtabdi ekan. Bu kufr radiolaridagi tashqi dunyo uchun berilgan xabarlar edi. Aslida esa bunday bo'ldi. Xalq haqiqatan ham hay-huy qilib Islomobodga naqliyot vositalarida yetib keldi. Biroq haligi 3 kilometr yaqinlikka politsiyachilar har bir odamni quroli yo'qmikan deb a'zoi badanini tintuvdan o'tkazib, keyin o'tkazdilar. E balli bunday 10 minglagan olomonni bitta-bittalab tekshirib o'tkazishga rosa hafsala ham kerakda o'zi. Bu boyaqish Pokiston melisalariga beixtiyor "Hormang!" devorgizam keladi odamning. Bu qo'shtirnoq ichida xalq yurishining rahbarlari ham hech qanday tartibsizliklar bo'lmaydi, tinch namoyish o'tkazamiz. deb va'da berdilar. Hukumat ham bunday odobli inqilobchilarga alohida hudud ajratib berdi. Mana shunday qilib ushbu satrlar yozilayotgan damlarda Pokistonning arkoni davlati, parlament, hukumat va boshqalari joylashgan Islomobodning Qizil zona deb atalmish hukumatiy qismi xalqning norozilik namoyishi muhosarasiga olingan ko'rinishiga keltirildi. Bu qizil zonani qo'zg'alonchilardan terib tashlangan konteynerlar va qurolli ranger, ya'ni Pokiston MVDsining omonchilari kechay kunduz hushyorlik bilan qo'riqlab turibdilar. Ish o'xshashi kerak-ku axir. Ana endi bu tomoshaning mag'ziga yetib keldik. Tohir Qodiriy kim o'zi va u nima talablarni ko'tarib chiqdi? Bu odam yoshi 50 lar atrofida ko'rinadi. O'zi Kanada davlatining fuqarosi, oxirgi 6 yilcha o'sha yerda yashagan. Kriketchi Imronxonning o'yini ish bermagach, bir oydan sal narida Pokistonga kirib keldi. Uning o'zi va Manhajul Qur'on nomli hizbi Barlaviylar toifasidan bo'ladilar. Barlaviylar esa ma'lumki islomdagi mushriklardandirlar. Bu haqda Sahih Devban silsilasi ulamolari fatvo berganlar. Lahordan 10 minglagan olomonni qo'zg'atib chiqqan shu hizb bo'ladi va chiqib kelgan odamlarning ko'plari ham barlaviylar bo'lib, shu hizbga ergashib chiqqandirlar. Endi bularning talablari haqida Islomobodga yetib kelganlardan keyin parlament binosidan 3 kilometr berida to'xtagan joylarida Tohir Qodiriy o'zining katta chiqishini qildi. Yaqinda, ya'ni fevralning boshida deb kelishayotgan edi, Endi esa bahorda demoqdalar, Pokistonda saylovlar bo'lishi mo'ljallangan. Qodiri bu saylovlarning hech qanday foydasi bo'lmaydi, chunki davlat idoriy fasodga, korrupsiyaga botib bo'lgan dedi. Shu ahvolda yana saylovlar bo'lsa, mamlakatda hech nima o'zgarmaydi. Yana o'sha-o'sha davlat va xalq mulkini o'marayotgan mansabdor o'g'ri boshlar ish ustida qolaveradilar. Shuning uchun saylovlardan oldin davlatni haromxo'rlardan tozalash kerak. Toki mavjud mamlakat miqyosidagi Roji Ashraf Parvez boshchiligidagi hukumat va viloyatlarning avtonom hukumatlari hamda mamlakat va viloyatlarning parlamentlari iste'fo bermas ekanlar, biz ularni o'rab turgan bu muhosaramizni to'xtatmaymiz, dedi u. Ko'rib turganimizdek, gap Pokistonda davlat to'ntarishi haqida ketyapti. Hatto bir hukumat ketib, boshqasi kelishi haqida emas, balki Sofi Tohir Qodiri Pokistondagi mavjud jumhuriyat tuzumini tugatishni ko'tarib chiqmoqda. ana inqilobmisan mana inqilob buni qarangki bizning joylarimizda buni qarangki bizning bu joylarimizda kimdir doqi yunusdan qolib ketgan qaysidir bir eski tankasini portlatib qo'ysa tezdan gub gub gub gub kobra vertolyotlari uchib kelib raketa va deshekalarini hech nima talab qilib chiqmagan aholining uylari va mahallalarini otib o'ldirib ketadi-yu, bu davlatning naq yuragigacha 100 mingcha xalq dahshatli kuch bemalol kirib boradi, hukumatni o'rab oladi, davlat to'ntarishi va tuzum o'zgarishini qas qilib, kechasi-yu kunduzi tahdid solib turadi. Bu davlat esa buning barisiga qo'yib beradi. Qanday qilib ha qani bu kobralar u fantomlari u tankasi u to'plari nega bular to'smadilar davlat to'ntaruvchilarini qani o'zi favjiylar bular-ku umuman yo'q qo'zg'alonchilar ro'parasiga negadir faqat ichki ishlar vazirligining politsiyachilari ya'ni Pokistonning melisalari qo'yib qo'yilgani xolos ma'lumki Pokistonda davlat miqyosidagi diniy ishlarning ko'pi barlaviylar qo'lida. Pokistonda hayitlarni yangi oyning chiqishi chiqmasliklarini xohlagan tomonga suraveradiganlar ham bu davlatda shu ishlarning ustiga chiqib olgan mana shu barlaviylar to'dasi bo'ladi. Endi shu mushriklar Pokistonda islom inqilobini qilib, shariat nizomini o'rnatar emishlarmi? Aslida esa Pokistonda holat kofirlar qo'lidan chiqib ketay deb qolganini Amerika Qo'shma Shtatlari, Angliya, Isroil va boshqa katta kofirlar ko'rib bo'lganlar. Shu choqqacha bu yurtni harbiylar Fauj kufr yo'lida jilovlab kelayotgan edi. Hozirga kelib shahid amirimiz Tohirjon rahimahulloh boshlab bergan mana yaqin 10 yillik Pokiston jihodining barakotidan alhamdulillah faujning shon shavkati sinib, obro' e'tibori ketib, endi bu ham Pokistonni boshqara olmay qolgani aniq bo'ldi. Jahon kufri yana birorta generalni qo'yib qo'yay desa, endi eplolmaydi. Imronxondek bir demokratni qo'yaylik deysa, birov uni nazar pisand qilmadi. Xo'sh, nima chora qoldi? Ha, balli. Pokistondek musulmon mamlakatga albatta bir diniy ulamoni qo'yish kerak. Ana unga mujohidlar ham ergashadilar, itoat qiladilar. Ammo bu ulamo albatta kufrga xizmat qiladigan domla bo'lishi kerak. aks holda uni qo'yishdan kofirlarga ne foyda? Xo'sh, mamlakat ichkarisidagi hukumatiy ulamolar yaroqsiz, chunki xalq ularning asl basharalarini bilib bo'ldi. Ha, demak, nima qoldi? Pokiston kufr hukumati bilan hech qanday aloqalari zohirda ko'rinmagan, tashqaridan go'yoki top-tozagina bir ulamo kerak. Shunday qilib ushbu Mavlaviy Tohir Qodiriy topildi. U Pokiston musulmon xalqini ergashtirdi go'yoki va u endi bu o't olib ketgan mamlakat haydovchidan hujjat talab qilgan. Haydovchi esa ularga hujjatlar o'rniga pistolet ko'rsatib, tepkini bosib tashlab, voqea joyidan qochib qolishgan. Muvaffaqatli amaliyotda militsiya xodimi So'xrob Majidov jahannamga ravona bo'lsa, uning sherigi Akbar Tursunov og'ir jarohatlanib kasalxonaga yotqizildi. Tojikistonning murtad hukumatı esa bu amaliyotda O'zbekiston Islomiy harakatining qo'li bor deb xabar tarqatgan. Amerika Qo'shma Shtatlarida 20 mingga yaqin odam cho'chqa grippiga chalinganini Amerika Sog'liqni saqlash vazirligi xabar berdi. Avvallari bu kasallikka chalinganlarning ko'p qismi o'lishlik bilan bu kasallikdan qutulgan. Iroqdagi fidoilikda esa 17 ta Allohning dushmanlari o'ldirildi. Alhamdulillah. Angliya poytaxti London shahrida hukumatning vertolyoti havoda uchayotib baland qavatli binoni qurilishida beton ko'targich kranga urilib, qulab tushdi. Jazoir Chet ellik sayyohlardan 41 tasini mujohidlar asir qilib oldilar. Asirlar orasida o'lganlar ham bor. Mujohidlar Fransiya kuchlari Malidan chiqib ketish sharti evaziga asirlarni ozod qilish taklifini o'rtaga tashlashdi. Peshavar shahrida xalq namoyishga chiqdi. Politsiya xalqqa qarata ko'zdan yosh oqizuvchi qurollarni ishlatgan. Olingan xabarlarga qaraganda xalqdan 17 kishi namoyish chog'ida hayotdan ko'z yumdi. Murtad hukumat o'lganlar yaqiniga 7 lakdan tovon puli berilishini va'da qildi. Hukumat armiyasi Xaybarning Bara degan mintaqasiga kirib, uyma-uy yurib, odamlarni otib chiqqan. Keyin 15 ta oddiy xalqning jasadlarini uyum qilib, xorlab tashlab ketishgan. Odamlar bu jasadlarni olib borib, Xaybar Paxtunxo hokimi Mas'ud Kavsar qasri oldida norozilik namoyishini o'tkazishdi. Ushbu xabarlar bilan navbatdagi jumadan jumagacha dasturimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Siz azizlar bilan kelgusi dasturlarimizda uchrashib qolgunimizcha xayrlashib qolamiz. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كالسيف كالريح كالموج غزارة قادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة يا زلطاغوت الدنيا لا يملك غير حجارة يخلفها كبابيل تخرق بالرعب جدارا فبنى بالخوف حصونه أعلى فيهم أسوارا فتفجر فيهم غضبا أنشأ كتب فيهم أظفاره كشظايا النار تراه مغوار يصنع غاره ما خف الخطوة حتى وقع بالموت قرارا السيف كالريح كالموت نثارا عالم كالخيل كالليل كالرعد شرارا السيف كالريح كالموت غزارا الخيل كالليل كالرعد شراره مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشاره لا يملك غير حجاره يهلك أكابابيل تخرق بالرعب جداره